mūsu gaismas avots. Mums vienmēr jāpatur prātā, ka esam no Dieva un dzīvojam Dievam. Iespējams, jūs vēl esat tikai ceļa sākumā, tādēļ Dievs jums var nebūt dzīva realitāte. Dažreiz jūs varēsiet tikai iztēloties Dievu, un lielākoties par spīti saviem vislabākajiem centieniem nejutīsiet Dieva klātbūtni sevī. Dažkārt jūs varat pat aizmirst par Dieva esamību, taču mēs visi nākam no pirmavota, un šis pirmavots ir gaisma. Ja varēsim to atcerēties, tad savā dzīvē jutīsim nemitīgu gandarījumu. Mēs gūstam gaismas pārdzīvojumu iekšējā saucienā. Kad strādājam ārēji, materiālai, bagātībai vai varenībai, ar laiku mēs gūstam panākumus. Ja vēlamies kaut ko paveikt, lai sasniegt, mums ir jāstrādā. Tāpat arī tad, ja mūsu mērķis ir sasniegt vistīrāko gaismu vai pārtapt par to, mums vajag saukt kā bērnam iekšēji pēc nedalāmas vienotības ar visaugstāko. Garīgā gaisma nevar tikt sasniegta ar vilkšanu vai stumšanu. Ja mēģināsim pievilkt vairāk nekā spējam uzņemt, mūsu iekšējais trauks saplīsīs – Bet ja attīstīsim lielu uzņemt spēju, tad lai cik augsts būs mūsu garīgais līmenis, vai cik daudz gaismas neatnesīsim no augšas, mēs spēsim to sevi uzņemt. Kādēļ vēl kavējies? Ārējā gaisma dedzīgi gaida, lai rādītu tev ceļu. Iekšējā gaisma pašaizliedzīgi gaida, lai palīdzētu tev sasniegt tavu pārpasaulīgo mērķi.